serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago amahoro inshuti nanyu bakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango mwamwumviriza ku munsi nk'uyu nkamango nk'aya icuno munsi kigiye gushimikira ku nyifato yavugwa kuri bamwe mu bagabo bo mu kiyaya ca Rusizi yo guharika abakenyezi babo mu gihe c'iyimbura ry'ibirimwa bitandukanye turabire hamwe uko byifasha ubu ico bivako ingaruka zabyo ku miryango eka mbere n'icokogwa ingingo ya mirongo itatu y'ibwiriza shingiro ry'u Burundi ivuga ko urugo ari rwo shingiro kamere ry'igihugu Iyo ngingo ibandanya ivuga ko abavyeyi basangana uburenganzira kama bwo kurera neza abana babo kandi ko babitegerezwa mu kurangura iryo banga ngo bashigikirwa n'igihugu n'ibisata byaco nk'uko biri kino kiganiro kidushikana mu ntara ya Cibitoke imwe mu ntara zigize ikiyaya ca Rusizi zo ku ruhande rw'igihugu cy’u Burundi kubijanye n'iyo nyifato ya bamwe mu bagabo mu kiyaya ca Rusizi umuntu yoshobora kwibaza ibibazo bitandukanye mbega muri iki gihe ivyo nyifato byo bavyifashe gute muri iyo ntara mbega hoho ico gihe vyaba bivuye kuki ingaruka zabyo n'izihe mu miryango muri rusange eka mbere no ku gihugu mbega hoho ni igiki cokogwa kugira ngo iyo nyifato ishobore gutuzwa burundu ibyo hamwe n'ibindi bibazo ni nibyo tugiye guca nino muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango cacu cuno munsi aho tuganira n'abajejwe intwaro eka mbere na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu mazone atandukanye yo muri komine Rugombo iki kiganiro mwagiteguriwe nanje Jerome Hakizimana nongeye kubaha ikaze mu kwinjira mu idonido rya kino kiganiro reka dukurikire bamwe mu banyagihugu twaganiriye bo muri komine rugombo mu mazone atandukanye agize iyo komine yo mu ntara ya cibitoke ku bijyanye n'iyo nyifato ya bamwe mu bagabo bo mu kiyaya cya rusizi yavugwa yo guharika abakenyezi babo mu gihe cy'imbura ry'ibiribwa bitandukanye aho batubwira ubu uko byifashe muri iyo komine iri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ubirabye uko imyaka igenda izirahera ntago bigenda bisa hari igihe wabona yuko umengo biri monogoje mugabo n'igihe ubona umengo byagabanutse genda bye nko mu karere ndimwaha mu Cibitoke centre navuga yuko atari kirenga ntuvuga yuko ni hamwe hamwe ntabwo nababweti nimba ari nka ku ni nka cumi na gatanu hmm. eh, nka cumi na gatanu ndabye si cyane ndabye ntabwo ari cyane uko byahora mu myaka iheze ubu biragabanuka nabo bikorangira baba babikora mu ibanga ariko urabye ni nka dufatiye nko ku ni nka kenze purusi nka cumi na gatanu ku hmm. eh. iyo mwifato mu minsi iheze wari uhagwiriye ariko ndiko ndaraba mwa kino gihe cyacu turimo abantu baho bariko baratera imbere gusumba ko kambere ubwa mbere bari bafise izo ngeso ariko ubu kubera ibihe turimo urabona abantu barakenye kuronka umwimbu rero ushobora kujana konona eh, numva umengo ubu biriko biragabanuka rero n'akarusho cyane ko eh, ibikorwa dukora biratwigisha kandi ibiwuzima ariko turacamo eh, ntawe usura kuja muri iyo myifato kuko ni imyifato ituma abantu basubira inyuma mu gishingo cyo gutera abajya imbere ego nibaza rero ko urugero dufise ubu eh, abagabo bajya mu izo ngeso nibaza ko bariko baragabanuka sicyo kimwe no mu minsi ya mbere ego Ibyo bintu no mu cyibitoke byariho yarimye umwimbu akawubona neza yarashobora nko kujya mu kabara akirirwayo umusi wose arizana ninwere, mu nzu hariho umufuko w'ibigori, umufuko w'ibigori bagaca bawugurisha kuri beyi rahisi agaca aja kuriha za nzoga, canke agaca yigira akazana uwundi mugore uwo bazoza barabona atanditswe biciye mu mategeko cyangwa baguma bariko baraharika umwanya n'umwanya ubu ko birasa nk'ibipunguka si cyane nk'uko byari ubwa mbere biriho rimwe rimwe ariko uretse abamwe bataratahura hariho abatahuye hmm. ibyo nimba barabikora kare babihebye n'abandi bakibirimo ibyo bintu yego hmm. hmm. hariho abo nzi bimeze uko kuntu aronka akanoti cyangwa yimbura akaca ajyana akabidandaza byose amahera akayahereza iyo adafashije aba mu rugo kuri ibyo birahari sinobideha byahari abapapa benshi barakunda kuba babona habonetse nk'umwembe mu rugo uretse n'ubwo bavuga ngo baragiye ahandi basesagura itunga ryabo barahari ariko si benshi irankunda zayinabu ni umukenyezi wo mu idini rya isilamu aba ku mutumba karurama ya mbere aremeza ko iyo nyifato ikihari yifatiye ko akarorero ko yaharitswe n'umugabo wiwe kandi naje baramparitse singiye ngankora ku benshi mm. handi ku ishari mugenzi wanje baho haruguru ubu umugabo yarantaye mbara n'abana gusa mm. eh. none biva kuri uko kuntu umwimbo uba wagenze neza amahera akaboneka ya hari igihe umugabo aba afise itama hmm. agashaka kugira abagore benshi ataburyo afise hmm. eh, abagore akaba aribo bagira nte bironderera hmm. niko bimeze basanzwe ari bo mu idini rya isilamu yego abo bakenyezi nyene bo mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo basigura ko iryo gabanuka ry'iyo nyifato ya bamwe mu bagabo bo mu kiyaya ca Rusizi yo guharika abakenyezi babo mu gihe c'imbura ry'ibiribwa bitandukanye ryavuye ku bintu bitandukanye nyene harimwo inyigisho zagwijwe iduga ry'ubuzima n'ibindi muri iyo ntara mugabo uno munsi benshi ku inyigisho bagenda baronka inyigisho zitandukanye abagabo ndabona bamwe bamwe bariko barisubira ko nukuri cyane cyane nk'amanama twebwe ngaha ku ishuri iwacu barakunda kuduhamagaza mu manama cyane tukajya nko mu nama amasemineri ahantu runaka bakatwigisha ibintu nyine dushoboka ukuntu umuntu ashobora kwigenza mu rugo kwitwara mu rugo hariho abo wasanga bafise abana batiga cyangwa ugasanga bafise abana badashobora kuronka n'icyo babagaburira naho bojya guca ingero ugasanga ntakivuyemo mugabo bamwe bamwe byaragiye biza bibafasha bakaronka aho batungira abana n'abana bakabashira ku mashuri kandi n'abo babyeyi ugasanga yarari mu buzima bugoye ukabona yamerewe neza mm. rero navuga yuko nk'aha mu karere ndimo n'ukuri byaragize akamaro cyane ahubwo izo nyigisho zobandanya zikaba nini kugira ngo n'abandi baba basigaye bakibikora bijukire uwo muhamagaro wo kumva iryo bwirizwa ry'imana ryo kuba botunga abana bafise n'abagore bafise n'abo bakenyezi nabo nyene bokwimvira guta abana ariko noneho bamaze gufata iyo ngingo umubyeyi yarashobora kuguma mu rugo akarera n'abana be bafise n'aho abarerera ukamusanga abana barageze kazoza keza hariho iyindi ngingo yari yafashwe bakazana ubutabo bw'umuryango n'ubu burahari ubwo butabo bw'umuryango rero hategerezwa kuba harimo umupapa n'umumama n'abana muri icyo gihe baca bazagiriza ko ari abasambanyi abamaraya mm, eh, babita kara usanga bafise abahabara bafise abandi bagabo babinjirira mugabo bataba aho hantu eh, aca babituka ugasanga babagirije ibitari byo ariko kenshi hariho n'ahandi wasanga hariho abamama babyawe ko n'abapapama bakabata bakajya mu zindi ngo n'ibyo nabyo nyine baca babikurikirana basanze ari umumama yari uwa mbere yakoze cya gikorwa cyo gushyingirwa baramusubiza agateka baramusubiza agateka akaronka ubwisanzure kandi biciye mu mategeko nawe akabona yuko abo bajejwe ibyo bikorwa byo gukurikirana iby'ingo n'imiryango ko babikoze neza haragiye haraba amahimiriza ku bajejwe intwaro amashyirahamwe kabwira bene gihugu iciza cyo kugira imiryango iri hamwe apana imiryango isanzare kuko iyo umaze kujya mu buhumbu kuraya indwara kuraya abantu utari ukeneye imiryango ukayigwiza ibyo rero abanyagihugu babo babe n'igihugu cyane cyane hamuca ibitoki harabaye amahimiriza menshi bituma bifatira ingingo ndiko ndabona jewe mu gace mbamwo harabaye hinduka kandi ukuri turashimira abajejwe intwaro cyane cyane batubaye hafi n'amashyirahamwe izo ngeso ndiko ndaraba ziriko ziragabanuka sito kimwe no hambere kuko naho bavuze ati nta mwongo ubura isato udahizwe ibyo byose birabaho eh, kumbure hari haba usanga bumva inyigisho n'abatazumva ibyo birabaho mugabo inyigisho mu by'ukuri zaje kandi ndibaza byagiye biragabanuka ntabwo ari ikirenga nko hahise ingaruka z'iyo nyifato ya bamwe mu bagabo bo mu kiyaya cya rusizi yo guharika abakenyezi babo mu gihe cy'imbura ry'ibiribwa bitandukanye ngo ni nyinshi haba mu miryango no ku gihugu nk'uko bishikirizwa na bano banyagihugu twagendeye bo mu ntara ya cibitoke mu mazone atandukanye yo muri komine rugombo ingaruka mbi bifise bitera ingorane mu muryango ibyo byose bigaruka ku muryango wawe eh, ingorane bitera bica bigira ingaruka mbi mu muryango kuko umukenyezi yavuga ati ibi bintu bizobaho bidufashe mu rugo abana babifungure cyangwa tubishyore hageze mugabo urumva aca abijyana akajya kubyononera hanze hari igihe umukenyezi aba yavuze ati tuzobishora ishuri ritanguye abana babironkemwo minerivare babironkemwo ibikoresho byose by'ishuri mugabo urumva ko muri uwo mwanya bitaba bikibonetse ni uko boyihagarika kuko ntahe bakura nta n'ahe bashyitsa ahubwo uca usanga mu rugo iterambere ryo habaye rishishikara risubira inyuma aho ryogiye imbere ingaruka hanini iza ku bana kuko abana baca babura uburyo bwo kwiga bakabura uburyo bwo gufungura bakaca bafungura nabi bivanye n'uko umubyeyi yaba yasesakuye ubuzima burahinduka kuko uko wari uri bwa mbere uri kumwe n'umugabo wawe wenyine amaze kuzana uwundi mugore bica bihinduka kuko umugabo ntaba akikwemera asigara yemera wa wundi azanye urumva wowe nta jambo uba ugifise ijambo risigaye rifise wa wundi mushasha azanye uko ku buzima buba buhindutse hmm. eh. ingaruka zica ziri zihe mu rugo ingaruka zica ziba ku bana ayobo ntabwo yagarutse pe yagumye ku mugore wiwe serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro dusangire ikiyago kuba badufatiye hagati turi mu kiganiro isanganiro ry'imiryango kuri radiyo isanganiro tukaba turi ko tuvuga ku bijyanye n'inyifato yavugwa kuri bamwe mu bagabo bo mu kiyaya cya rusizi yo guharika abakenyezi babo mu gihe cy'iyimbura ry'ibiribwa bitandukanye turi ko turabira hamwe uko byifashe ubu icyo biva ko ingaruka zabyo ku miryango ni ku gihugu reka mbere n'icyokogwa tukaba tuganira n'abanyagihugu hamwe n'abajeje intwaro bo mu ntara ya Cibitoke imwe mu zigize ikiyaya cya rusizi twagendeye abo rero baravuga icyo basaba leta n'amashyirahamwe bafashanya ngo iyo nyifato igabanuke ariko kandi baranahanura abagabo bakigendera muri iyo ngeso kwikebuka bahanura kabisa ko umwimbu wawe uronse wobungabunga na ibihe turimo ari ibihe bigoye na cyane cyane iyi purene yacu ni purene dushobora kwimbura umwaka umundi mwaka ntitwimbure rero umwimbu wawo uronse ni byiza ko umuntu yawubungabunga ntasubire kujya muri izo ngeso ego ahubwo ni kubandanya nyine muhimiriza kugira ngo n'uwoba agifise ako gatima ahebe nta nyungu iri muri byo bohinduka kuko amazi ntakiri yayandi ibintu byarahindutse igihe baronka umwimbu bakawigina ubu buzima bwarazimbye no kuronka ibintu ufungura umuryango si ikintu cyoroshye kandi iyo ugiye muri ibyo bintu kurayo ingaruka nyinshi gutakaza ubuzima bwawe gutakaza ubuzima bw'umuryango no gusesagura itunga mwaronse bituma mutatarambere mushobora gushikako nobahanura kwitwararika ubwa mbere umuryango wabo utwo barose mu muryango bakadusabikanya n'abana kandi bagategekanya n'ibyejo by'abana by'akazoza k'abana mm-hmm. none iyo nyifatira ku bashinga ntahe gusa ku bakenyezi ntabwo babishika bakabigenza n'abakenyezi hariho abakenyezi nabone bameze gutyo ariko abakenyezi bobo by'ukuri si kenshi mm-hmm. cyane cyane ni ku bapapa ariko ku bamama biriho ariko si cyane ntabwo ari byagose kuko abamama kenshi nibo bama hafi y'abana gusumba mm. abapapa abo bishyitse bikaba biba mm. bivuye ku kiba bigenza gute abo bishyitse bikaba nyine nk'abamama eh. kenshi baraturugo usanga yataye urugo nimba yarose yimbuye nk'utuntu akadudandaza akaca twose atabana abana ntabajyana acagenda agiye abana akaca basigaho aho rero abana baca bahagirira ikibazo kuko baca basigara barabura ibyo bafungura bakabura bagata amashuri baca baheba amashuri kuko ntabwo umwana yogenda kwiga atariye hmm. eh. aho baragaruka abamama kenshi bagiye hari igihe baca bajya ku bandi bagabo ntibagaruka ugarutse nawe urumva mu rugo bica bicumbagira kuko namaze kuvuga ngo abagabo ni bake abagore ni benshi wa mugore aba azoba acanze mhm. aca yemera ukavuga ati ngiye kujya no kuryama no kubyara gusa nta kandi kazi mfise urumva mvano ntabwo areka kuza bamuzanye arashika mu rugo akakira ababyeyi babo udafise naho umubyeyi umugabo ni wenyine mwene kumuzana niwe amwakira ahubwo rero mwari mukwiye nko kudufasha nyine mwebwe abaserukizi b'abamama n'abana mufasha abana mukadubariza ingorane abagabo baba bafise kuba baguma baduharika badutana abana natwe dukeneye ko tworera n'abana na ba se wabo umva nuvuga iki ntabwo twari tunarase kubera n'ubundi aguma azana abagore yari amaze kuzana nk'abagore bane inyuma yanjye baragenda ubu afise n'ugira gatanu ibujumbura afise undi agira gatandatu n'uwumva bakiri umugabo wiguma wibohera ngo mwandike twashejwe na gusinyura Mm. Eh. abo bagenda aba yabirukanye hari abijyana hariho abijyana bavuze ati jewe ubuzima ntabwo nobamo kujya kuhari kuwundi mugore ndagiye bonyine bakitira bakijyana ata mugore afise mm. ni abahenda bashikira ugasanga afise umugore gace bavamo bamwe bakigira abandi bakaguma ubundi akaguma uwishimiye kuguma haguma mm. ushimye kugenda nawe akigira uko niko bimeze mm-hmm. tubaye turareka ngaho iwawe mu kandi karere mu kibano birakunze gushikira abandi yego birabashikira n'abakirisitu basigaye baharika nibyo nyine byitama abagabo bose nta mugabo ntuvuga ngo ni umwisilamu cyangwa ngo ni umukirisitu bose ni bamwe bose ni bamwe n'ukuri uh, avuga ngo hmm. none nk'umukirisitu afise abagore bane mubyeyi umbwira ngo afise amahera n'itama hmm. kugira agire benshi kubera avuga ati abagore ni benshi mu gihugu mu burundi reka ngire benshi nyine nkwizi igitigiri iyo rero bariko barahamagara abantu bisaba baze barabicanga abagabo mama. kuko hariya turahavugira twinshi dusumbirije tukaganira nyene e, tukaganira ibijanye mu rugo kuko tugeze hajya nta kintu umuntu anyegeza turavuga nyene uko ibintu bimeze hakahaca haba rero ibintu vy'impanuro kandi no ngaha rero twosaba n'abayobozi iyo bariko baragirisha inama kenshi kenshi bakunda kwitaba abantu b'abamama n'abapapa nabo nyene bakaza kuko hajya n'umuyobozi ego rega iyo mu rugo bimeze nabi n'umwana ariko arakurikirana ubumenyi aha ku ishuri nawe nyine ntibigenda neza kuko bisaba bose baba bamuhuriza ko mu iterambere ry'urugo babona wa mwana abona ko ababyeyi bose bashyize hamwe mu iterambere ry'urugo n'umwana yiga afise umutima uri hamwe ego twe twahanura nk'ababyeyi bagafise kwitwara nabi mu bijyanye n'itunganywa ry'urugo basanga bariko barasesagura itungo ry'urugo ni ukuri bobiheba bobibeheba kuko turabona nta kamaro bifise ahubwo muri kazoza k'aba bana bacu turi ko turaronka bizotuma ba bana bacu babaho mu buzima bubi kandi twebwe nyine twari kwijya hamwe tukabaronderera kuko ino myaka turabona umengo si myiza ibihe ibintu biguma bihindagurika ariko ababyeyi bararondereye umushinge abana babo umwana bizotuma aduga aduga ameze neza nawe bitazomurusha mu buzima ubuzima uno munsi buraturusha burazimbye mu myaka iri imbere naho bizoba bimeze gute binosaba n'ukuri umubyeyi yari karagaragaza konona itunga ry'urugo abihebe yikebuke yikubita agashyi ahubwo barebe ukuntu bashobora kubaho mu rugo rwabo bumvikana n'abana babo babibona nyine nabo nyine bakanezererwa icyo nosaba n'ukuri babihebe babigeze ngaho mu burongozi bw'intara ya cibitoke ntibahakana nabo nyene ko iyo nyifato yigeze kuba iri ku rugero runini muri iyo ntara buramatari kareme bizoza asigura ko ico gihe byakunda gukogwa mu gihe cici ariko kandi kuri bamwe bamwe atari ku bagabo bose kubera abageze muci usanga bavuga ati baba uburyo bukwiye bagatuma baheba abagore babo Eh, isoko kuri abo ngabo bose bajya muri ubwo muri iyo ngeso mbi umuca nk'aho bashaka kubyumva ukabiva nk'ukwezi hari umugabo yataye umugore mu rugo yaragiye cyane baragurishije cyane arigira umugabo si kimwe rero ni uko byahoraho hambere uwarongoye intara ya Cibitoke ashikiriza ko kuba batwagwa biwe bose bagiye mu murindi w'iterambere twakadanzaho uwarongoye intara ya cibitoke ashikiriza ko kuba abatwagwa biwe bose bagiye mu murindi w'iterambere ariko imwe muri byinshi intwaro yakoze byagize uruhara mu ihinduka ry'iyo nyifato ya bamwe mu bagabo yo guharika no gusesagura itunga ry'urugo ikintu cya mbere cyatumye inyifato igabanuka ni uko abantu bose bagiye mu murindi w'iterambere iki ikintu cya mbere cyabibujije mu kigira kabiri ni amanama menshi twagiye turakoresha hama ko abantu bakumva ko inshi ari umwanya atari umwanya wo kuruhuka kuko murazi neza ko aho hambere hageze mu kwezi kwa gatanu mu mpera zo kwa gatanu nta suka yasubira kuvugwa mpaka imvura itasuye ariko murazi ko ubu hahandi mu myonga amazi ashobora gushika baguma barima kumva ko nta mwanya uhari wo guta ngo agende kuryoherwa ngo reka amazi nyayo narondeye bamara ko barakora bama ku kivi muri make buramatari w'intara ya cibitoke agahimiriza abanyagihugu biwe ikambere n'abarundi muri rusangi kwiha imbono y'urugo rwabo bafatiye ku mbono igihugu cihaye maze imiryango yabo izobe yifashe mu mwaka w'ibihumbi mirongo ine aha rero bose ndavuga ati niyo mbono bafise kandi nayo turabahamagarira kugira ngo agume aharura ati ubu ungeza aha ngeza kandi mu gihe uri kurakora ufise imbono y'icyo uri kurajya ko nta mwanya ufise wo guta ikintu cyose kiba ati iki kiva muri iki ikintu kikava muri iki rero ntuhabahimiriza baba bafite agatima ati ni muci harageze yuko umuntu aruhuka ihibambewe umuntu aruhuka kumbura imana imuhamagaye aha niho tuguma dukora ni no kuri iryo jwi rya buramatari w'intara ya cibitoke kaheme bizoza dusozereye ko kino kiganiro isanganiro ry'imiryango cacu cuno munsi cashimikiye ahanini ku bijanye n'inyifato yavugwa kuri bamwe mu bagabo bo mu kiyaya ca rusizi yo guharika abakenyezi babo mu gihe c'imbura ry'ibirimwa bitandukanye aho twarabiye hamwe uko byifashe ubu icyo byava ko kera nicyo biva ko muri kino gihe kuba gifise iyo ngeso reka mbere turabira hamwe ingaruka zabyo ku miryango no ku gihugu tutibagiye n'icokogwa nshimira abagize icyo bashikiriza bose ntibagiye namwe mwariko muragikurikira